Huta 99 przedstawia Nowy atak kałasza. Wyjazdy pod namioty. Dużo alkoholu, pchanie na sianie i ziela jaranie. Nasi bohaterowie niestety nie wiedzieli, co ich czeka. I fragna i browara! Spierdalaj teraz dymam. Dobrze, że wybraliśmy się na tę wycieczkę. Zabrałam lupę, żeby oglądać gwiazdy. Pierdolnięta jesteś. Lepiej napisz piwka. Po dłuższej libacji alkoholowej grupka młodych ludzi zaczęła kłaść się spać. Idziemy w kimę, skurwysyny! Nadeszła noc. E, pokrako, słyszysz? Słyszę tylko trzepotanie mojego chuja. Oj, słuchaj, kurwa! E, co to? Tak pizdęgę, bo wszystkich obudzisz. Chodź, sprawdzimy, co się dzieje. Popierdoliło cię? chodź na muchu. Dobra, dobra. O, patrz, coś tam się rozdło. E, Zocha, słyszałaś to? Chyba kurwa wiadomo. Obudź Mirka, niech nam pójdzie. Dawaj, skurwysynu, wypierdolę, zobaczycie, tak hałasuje. Eee, oni są wszędzie! Kurwa, co? Eee. Jezus Chrystus, czemu on dostał takie czerwone, cieknącej wysypki? Nie wiem, spierdalamy, bo się zarazimy. A, poczekaj, zgubiłam buta! Srajna buta! Kurwa, nie teraz! A, już za późno! Pamiętajcie, że pikniki w lesie mogą być bardzo niebezpieczne. <laughs>